Messi ametuambia hapa, anakuchekesha huko, anakushangaza. Na nishaanza kushangaza. No. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Hapana. Hapana. Inawezekana vipi Messi? Ah! Macho yetu na mtazamaji tunaona sawa? Mi, wow, wakati unaniuliza hilo swali na mimi najiuliza macho yangu na yako tunaona sawa kabla ya mtazamaji. Boom shakalaka mchekeshaji kwa njia ya ishara na vitendo bila hata kutoa sauti, lakini unacheka huku ukiwa unashangaa, sasa hii mbona inaelekezwa kwangu tena? <laughs> Sijeri wa kamera Não. Assim não é sacanagem? Não. Não, não, não, não, não. <laughs> kwa Uswahilini kwetu wanasema we kuweza kama alivyotuambia kwamba chari Chaplin ndo mtu aliyekuwa akimtamani sana kufanya kama yeye. Tunajionea wenyewe. Ndio nilihimiza kupitia nyicho nilihimiza kupitia pua. Messi <laughs> hapo itanihitaji utaalamu wa ziada kujibu swali hili. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Moja, entrar, né? Cui. Olha. Dele. Tati. Tani. Sita. Molho. Dele. Tati. tano sita saba nane tisa <laughs> moja mbili tatu moja mbili tatu ndo mambo ya boom shakalaka no way moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili. <laughs> Kama ndo kwanza unajiunga nasi, huyu ni Boom Shakalaka, mchekeshaji ambaye anasana kuchekesha huku akikushangaza, wakati unashangaa huku unacheka. Vyote kwa pamoja vinaenda sambamba na kwa uwezo wa kiwango cha hali ya juu sana. Glasi haikuwa na maji, maji yametoka Messi. Ah. sisi kumbe Dar es Salaam huwa tunakuwa na uhaba wa maji wakati mambo yapo hapo. Ah. makarungi <laughs> tishu imerudi kama ilivyokuwa. Wow, wow. Basi naendelea kushangaa. Niliwahi kuwa nakuambia kwamba nina uwezo kama huu, lakini naomba leo niweke wazi kwamba hapana, <laughs> hapana, sikuwa nikimaanisha kwa kiwango hiki. Huyu ni Boom Shakaraka. sen personne in internet. Mtazamaji, hicho unachokiona kwenye runinga yako ni halisi halisia, kwa sababu nasi twaona hivyo hivyo. mm -hmm. nyinyi no. bomb magician no. na hapana, haiwezi. Inawezekanaje? <laughs> hii hii eh? Ni kofia tena yenye ua. Tada. Ah. <laughs> Tukinuka na tukasema tukasema <laughs> aisema kofi ya kibunge basi subiri hayo tunaenda wote. Haya, twende twende twende twende twende. Eh. Igwe. Igwe.